Հայկական առածն ասում է անունը կա, ամանում չկա։ Ժողովրդական իմաստության այս հակնդեմ, բայց լայն տարածում ստացած արտահայտությունը երևի համաձայնեք Բնորոշում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորման ներկայիս գործընթաց։ Ասել է թե բուն բանակցային գործընթացը, այսինքն անունը, շարունակաբար շրջանառվում է ամենատարբեր մակարդակների շեղանների շուրջ, Բայց ահա այդ անվան բովանդակությունը, այսինքն ամանը դարձյալ շարունակաբար մնում է դատարկ։ Սոսկ համտեսելու համար ոչ շերեփով կարող ես միջից բան հանել, ոչ էլ ճաշի գթալով, անգամ աղամանի գթալիկով։ Եվ ամեն հանդիպման ստացվում է ապշելու աստիճան տարօրինակ հավաք հյուրընկալություն, որը միանգամայն հակասում է ժողովրդական արտահայտությամբ ասած մի կտոր աղոհացի կամ դիվանագիտական եզրույթով ասած բանակցության հravirված բարձրաստիճան հյուրերի հակամարտ կողմերի, նույնպես եւ ցեղանապետեր կարգված միջազգային միջնորդների, անկամ հյուրընկալ տանտերերի ազգային ավանդույթներին։ Ընդ որում հավաքում մտնոլորտի ջերմացման վրա ոչ մի կերպ չի ազդում ոչ ցեղանապետերի եւ ոչ էլ հանդիպման վայրի փոփոխությունը։ Ինչ է կատարվում, երևի հարցնեք։ Էհ, Աստված գիտե։ Սա կնջրապատ հարցերի ամենաընդունված պատասխանն է աշխարհում։ Արհասարակ եւ իմասնավորի։ Մանավանդ դիվանագիտական զախողումների պարագայում, երբ կամ ընդունված կարգով ամենայն կերպ քողարկում է իրեն շարթարացրած մի բերանխոսք զրույցի ընթացքը եւ կամ պատասխանատվությունից խուսափելու համար ամեն ինչ բարթվում է երկնային ամենակարողի առանցայն էլ չափից դուրս ցանրաբեր ուսերին։ Ոստի կարծում եմ ամենևին անսպասելի չէր այդ էլ քանիերորդ բանակցային զախողումը, որ հերթական անգամ արձանագրվեց Էդվարդ Նալբանդյան Էլմար Մամեդյարով վերջին հանդիպման արդյունքում դեկտեմբերի 8-ի ուշ երեկոյան գերմանական Համբուրգ քաղաքում։ Այն, ինչպես հայտնի է, կազմակերպվել էր ԵՀԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների 23-րդ նիստի շրջանակներում։ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովի, Ջեյմս Օրլիկի եւ Ստեփան Վիսկոնտիի մասնակցությամբ։ Իդեպ արձանագրենք Համբուրգյան հանդիպման զախողումը Մինսկի խմբի համանախագահների կազմում դեսպան Վիսկոնտի առաջին միջնորդական զախողումն էր, ինչի կապակցությամբ զուտ մարդկայինորեն չեն կարող հերակակարքով ափսոսանք չարտահայտել, ասում են բավական փորձառու այդ ֆրանսիացի դիվանագիտին։ Բայց բանը պարոն Վիսկոնտիի դիվանագիտական փորձառության կամ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում նրա միջնորդական առաքելության ամփոփության մեջ չբնավ։ Բանը առհասարակ Մինսկի խմբի համանախագահության հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքների եւ մոտեցումների մեջ է։ Երբ նախ անտեսվում ու բացառում է երևույթի առաջացման ու զարգացման պատմական ատաղձը, այդտեղից բխող ըստիս անհետ-հետ եզրահանգումներով եւ ուղղորդումներով նկատի ունեն մադրիդյան սկզբունքները ապա երբ բացարձակ ակնհայտ դիտարկվում ու ներկայացվում որպես անորոշ եւ անիմանալի։ Խոսքս վերաբերում է ադրբեջանական ագրեսիային 1991-1994 թվականներին, որ կրկնվեց 2016 թվականի ապրիլին։ Այնուհետև, երբ ներաղամտությամբ է ընկալվում հակամարտ կողմերից մեկի լկտիության ասիջանի հասնող հանդուգն պահվածքը, այլ կերպ չես բնորոշի շփման գծում դիտարկման եւ հետաքննության մեխանիզմների գործարկման հարցերում Ադրբեջանի կոշտ դիրքորոշումը, ուժի կիրառման մշտական սպառնալիքները Բաքվից եւ դրանք իրագործելու անընդհատ փորձերը։ Եվ վերջապես, երբ իսպար բացառելով խաղաղության բարտադրանքը համահարթեցվում եւ հավասարության նշան է դրում բանակցող հակամարտ կողմերի միջև, այսինքն նույն գնահատմամբ են դիտարկում հերթական ագրեսիայի դիմելու Բաքվի երանդուն նախապատրաստությունը եւ տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության ձգտող Երևանի ջանքերը։ Մինչդեռ ինչպես պարզվում է, խնդիրը ԵՀԿ չէ, այլ նրանք, ովքեր ապրիլին վերսեցին հակամարտությունը։ Այդ եզրահանգումը պատկանում է ԵՀԿ գլխավոր պաշտոնյային, այդ միջազգային կառույցի գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերին, որ նա Համբուրգում ներկայացրել է լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Իլոնը շեշտելով. «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը միգուցե եփակողում է, սակայն դրա մեղավորը ԵՀԿ-ն կամ ԵՀԿ նախագահությունը չէ»։ Լավ, ասենք թե պարոն Շտայնմայերի համար արդեն այնքան էլ հետաքրքիր չէ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, քանզի լրացել է ԵԱՀ գործող նախագահի նրա լիազորությունների մեկամյա ժամկետը, եւ նա հեռանում է մտաբերելով հին աշխարհից իրեն հասած լատինական այն ասացվածքը, թե ես արել եմ այնքան, ինչքան կարողացել եմ, թող գանա, ով ավելին կանի։ Բայց հա թե ինչ են ասում այն գործիչները, ովքեր դեռևս իրենց պաշտոններին են։ Խոսքս վերաբերում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ գերտերությունների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներին, ովքեր նույն Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ին ընդունել են Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն։ Եվ այսպես, կողմերին հիշեցնելով, որ կարգավորումը պետք է հիմնվի Հելսինկի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա, մասնավորապես ուժի չկերարման, տարածքային ամբողջականության, ժողովրդների հավասար իրավունքների եւ ազատ ինքնորոշման վրա Փաստաթղթի հեղինակ նախարարները միաժամանակ որպես համանախագահող երկրների նախագահաների կողմից առաջարկված լրացուցիչ տարրեր վերաշարադրում են մադրիդյան սկզբունքների այն դրույթները, համաձայն որոնց Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը, բոլոր տեղահանվածներին եւ փախստականներին, անկասկած նկատի է առնում բացառապես ադրբեջանական ազգության քաղաքացիներին իրավունք վերապահել վերադառնալու իրենց բնակության նախկին վայրեր։ Ընդ որում Լեռնային Ղարաբաղը նշվում է ժամանակավոր կարգավիճակով, որը մեջբերում է նրան կտա անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա իրավական կարգավիճակը կսահմանվի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամարտահայտությամբ։ Թե ինչ աստիճան անորոշ ու հեղեղուկ են այդ տարերը Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի կապակցությամբ, կարծում եմ անզեն աչքի համար անգամ հստակ տեսանելի է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածները Ադրբեջանի վերահսկողությանը վերադարձնելու խնդրի եւ բոլոր տեղահանվածների ու փախստականների, այսինքն բացառապես ադրբեջանցիների իրենց բնակության նախկին վայրեր վերադառնալու իրավունքի ամրագրմանը, ապա այստեղ արդեն պարտադրանքի գործոնն է գերիշխող։ Երևի թե այստեղ են ասել հոնքը շնելու տեղ աչքն են կորացնում։ Այնուամենայնիվ հետաքրիր է իմանալ, այսպես ուր են գնում։ Չէ, երևի թե սխալ ձևակերպեցի հարցս, քանզի մենք չենք գնում եւ այդպես մենք չենք ուզում գնալ։ Մեզ տանում են կամ փորձում են տանել, այսպես կոչված Եվրատլանտյան արդարադատության երազի կարգով։ Աչքներս նախապես կապելով ինչ որ անթափանցիկ լաթով։ Ոստի փոխում եմ հարցս, այսպես մեզ ուր են տանում։